Tech Up Podcast. NXS Podcast. Dobar dan i dobrodošli dragi slušalci ponovo na NXS Web Radio podcastu u još jednu emisiju Tech Up. Sa nama je naravno kao i svaki put do sada naš stručni konsultant Dušan, glavni i odgovorni urednik Tekap Central bloga Dušane. Dobar dan. Dobar dan. Tu je naravno sa nama i naš sponsor Potrčko računari, servis i prodaja računara. Za danas smo odabrali jednu interesantnu temu o kojoj se generalno ne priča puno jer ljudi uzimaju, da kažem, zdravo za gotovo, a u pitanju su tastature, tačnije mehaničke tastature. Dušane, ajmo na, na početku da kratko objasnimo šta zapravo znači pojam mehaničke tastature i kako to radi. Pa, konkretno u odnosu na obične tastature razlikuju se po tome što imaju prekidače, nemaju one gumene kupolice ispod tastera koje kada se praktično dugme pritisne onda se spoji sa onim štamparim kolom dole i zapravo registruje slovo ili broj koji je otkucan. Ovde su u pitanju bukvalno prekidači koji su u principu dosta izdržljivi i imaju oni klik karakteristični koji zapravo omogućuju da se čuje kada je koji taster tačno pritisnut, pa samim tim e, i znače ako je recimo za osobe koje dosta kucaju e, prave manje grešak konkretno. Sve u svemu deklarisano su na više klikova, odnosno mnogo, mnogo izdržljiviji i kvalitetnije napravljene, ali su dosta i skuplje. Mm, dobro. Drugo pitanje koje se automatski nadovezuje naravno na ovo prvo, koliko je važno zapravo imati dobru tastaturu s obzirom da se tastatura smatra jednom od najvažnijih periferija na računaru jer je ujedno, pored miša, najviše i koristi tim? Pa upravo to, pošto je praktično jedan od osnovnih periferija za unos bilo kakvih podataka i komandi na računar e, veoma bitno, mada opet zavisi generalno do potreba ljudi, svakako da pogotovo da kažem te mehaničke tastature su poprilično zahvalne. Manje više što se tiče i samog osjećaja prilikom kucanja, ali kao što je već pomenuto, sigurnije se kuca na njima, manje se grešaka pravi za one kojima je to bitno, odnosno brzo kucanje i slično. Radni vek je neuporedivo duži, dakle manje više što se tiče garancije koje daju proizvođači, ali te tastature traju po minimum 5 godina ako se koriste. Znači, to je u stvari glavni adut, da kupite nešto malo kvalitetnije, pretpostavljamo, jel? I da vam onda to traje određeni broj godina, a da pritom možete da radite, igrate igrice već šta kome treba, ali tako? Pa, upravo to, dakle, ove klasične tastature koje su čak i u nekim svojim najboljim edicijama, odnosno te sa gumenim kupolicama, e, one su, kako da kažem, registrovane na, odnosno na nekih, možda čak i u najboljim slučajevima, najskupljim tih tastaturama, do milion klikova, dok recimo te tastature, mehaničke tastature sa prikidačima, prosek je nekih 50 miliona klikova, tako da praktično nešto što taj prekidač sigurno neće crći ili se pokvariti toku radnog veka, preće ja. Da. se promeniti tastatura nego da... Dobro, E, još jedna podela ovde je jako interesantna, bar ljudima kada kupuju, a to je tastature koje imaju multimedijalne tastere, e, tastature koje, su, koje se vode pod gamerske tastature i obične tastature. Da li bi mogli malo da objasnimo našim slušalcima zapravo šta znači, na primjer, multimedijalna tastatura, šta se podrazumeva? E, pa uglavnom se odnosi na tastature koje imaju sa strane ili u većini slučajeva iznad E, F tastera na primjer ili onog e, numpeda e, dodatni tastera recimo za otvaranje brauzera, za pojačavanje ili smanjivanje zvuka, za mute, pa onda recimo za kada se pušta neki video, na primjer, da se ubrza ili da se stopira, naravno, bukvalno osnovne kontrole koje zamjenjuju čak što više miš, korišćenje miša u nekim slučajevima, potvaranje znači, kalkulatora. Nije, nije previše bitno, ali može da bude korisno u određenim situacijama, ali tako? Ko se pa da, navita? Da, definitivno da, može da olakša da kažem stvari ljudima koji recimo rade inače sa, sa tako nekim stvarima. Dobro. A šta onda podrazumeva gamerska tastatura, pošto te tastature su obično znatno skuplje od multimedijalnih ili običnih? Pa, a u principu raspored tastera, solidan kvalitet, pošto dešava se da te tastature budu i udarane tokom tih gaming sesija i slično. Dobro. E, isto tako, recimo to neko osvetljenje, na primer, koje u nekim slučajima bitno, odnosno nekim ljudima bitno, i ti takozvani G tasteri, odnosno profilni tasteri koji omogućavaju da se snimi, na primer, neki makro, odnosno zavisno od igre, na primer, ako neka, neka akcija zahteva da se pritisnu 3 ili 4 tastera odjednom, to može da se snimi kao jedan pritisak dugmeta, tako da ako treba da se uradi tih nekih 3 ili 4 akcije, može da se pritisne samo jedan taster i tastatura će da odradi ostatak sama. Dobro, znači u pitanju je e, veća e, mogućnost e, podešavanja ili kastimizacija i tako da kažem. Prvo to. E, interesantna ergonomija same tastature, bolji kvalitet izrade da bi izdržala, jel? Uh mhm. -huh. I dobro, smatram da obične tastature nema potrebe da objašnjavamo, to se zna, to su obične tastature koje možete kupiti bilo gde, koje koštaju tipa do 1000 do dinara, tako da to nećemo objašnjavati. Znači to su tastature koje nemaju ništa od ovoga navedenog, ni multimedijalne tastere, ni ove gamerske tastere. Dobro, E, naravno to nas dovodi do sledećeg pitanja, a to su proizvođači tastatura. Definitivno ih ima dosta, ali e, generalno kod nas u Srbiji, s obzirom da je to ovaj, da kažem, tržište kome je namenjena ova emisija, tu se ističu po nekom kvalitetu Cooler Master, e, Logitech definitivno, možda Razer i možda u nekom, da kažem, nižem rangu po kvalitetu Genius pa u principu da a, konkretno Cooler Master imaju dosta periferija e, i standardne da kažem tastature i mehaničke i zapravo u u oba slučaja imaju dobre tastature, mada su u zadnje vreme i dosta poznati po kvalitetnim, a pristupačnim Pa, naravno, ima i onih skupljih modela, ali generalno i dosta pristupačnih modela za mehaničke tastature. E, Genius je u principu firma koja i nema zapravo mehaničku tastaturu, odnosno bar na našem tržištu, ali imaju solidne, to jest odlične tastature koje zapravo imaju odličan odnos e, uloženog i dobijenog. Za, za relativno nisku cenu se dobija tastatura koja će takođe e, trajati dugo, odnosno raditi dobro. Razer poznata firma, odnosno zapravo i prave tako reći, samo periferije e, imaju odlične komponente, odnosno odlične tastature, takođe dakle u sveta, odnosno i klasične i mehaničke. E, naravno, dostupni su takođe na našem tržištu. To je ono što bi vredilo napomenuti. Dobro nisu dosta jeftini, uglavnom prave neke, bar koliko sam ja primetio, gamerski orijentisane periferije, tako da je malo i cifra jača što se tiče cene, ali tako? Pa upravo to, odnosno donekle se plaća i to e, ime, naravno, zahvaljujući tom marketingu, ali nema šta definitivno imaju da kažem i kvalitet iza tog imena iako cena jeste nešto jača odnosno nešto veća takođe dakle ono što se dobija za taj novac je odlična stvar. Dobro. I naravno na samom kraju emisije, s obzirom da ovo nije neka tema koja zahteva neko e, preopširno objašnjavanje, jel? izvukli smo najvažnija pitanja koja mogu interesovati naše slušalce, šta bi mogli da preporučimo? Znači kako ljudi da kupe tastaturu, šta da gledaju, kako da se odluče? Pa, e, takođe zavisi od tih nekih potreba za osobu koja će koristiti računar za najosnovnije stvari, surf internetom, povremeno unošenje teksta ili e, pucanje nekih dokumenta i najobičnija tastatura će poslužiti pogotovo za osobe koje se možda ne bave time da bi zaradila novac, slično. Dok recimo mehaničke tastature, iako zahtevaju to neko početno ulaganje uh, definitivno bi isplatile sve to. Na, duži, na duži vremenski rok. Pa, upravo to, pogotovo zbog toga što kod svih tastatura ovih klasičnih, sam osjećaj pucanja je isti, bez obzira na, na cenu, dok kod mehaničkih tastatura postoji desetak vrsta različitih tih prekidača i praktično osjećaja. Neki imaju uh, linaran da kažem, onaj pritisak gde recimo nema razlike, to jest ne osjećate da li ste pritisnuli do kraja taster ili ne, što može da bude dobro za konkretno gamere, odnosno za igrače, a ima na primjer tih prekidača koji imaju tačno onaj klik koji se zapravo i čuje konkretno kada se kuca, pa samim tim onaj ko kuca, pogotovo za slepo kucanje, e, odmah zna da li je ukucao to slovo ili ne. Ne mora uopšte da prati praktično, već jednostavno ruka sama radi. Dobro. Tako da, I naravno, taj kvalitet izrade koji je neprikosnoven jednostavno. Bukvalno će se predesiti da ta tastatura bude promenjena iz nekih estetskih razloga, odnosno izašla je neka nova pa da se kupi ta nova, nego da se zapravo promeni zato što je se pokvarila ili dotrajala. Mm, jasno. Dobro, naravno, mm, pretpostavljam da se podrazumeva, ali ajmo da pomenemo, znači sada je USB standard, znači sve tastature dolaze sa USB pretičkom, PS2 praktično se već ne pravi već neko vreme. Uh, E, iako se može kod određenih e, prodavaca naći i PS2 tastature, tako da ali ja lično ne bih uzeo ponovo sad PS2 tastaturu. Pa upravo to, odnosno praktično zastarili standard sad sve ide preko USB-a, pogotovo i zbog tog nekog osvetljenja koje većina ovih tastatura ima, pogotovo novih, tako da Dobro, ne, ne znači, može da se pogreši oko toga. Znači svakako bi savjetovali ljude da ne štede previše kad su u pitanju tastature, nego da kupe nešto ole kvalitetnije. Uh, Svakako nemojte kupovati tastature kod Kineza i tako na tim mestima jer te tastature su stvarno katastrofa. Ja sam lično imao priliku da testiram jednu tastaturu, znači to je stvarno ovaj, užas iako košta tipa 400-500 dinara, toliko će vam i trajati. Znači definitivno ne savjetujemo da kupujete na takvim mestima tastature koje nemaju ni, ni naziv proizvođača, tako da nemam, ne moram dalje da pričam. Znači neki, da kažem, najniži kvalitet kom, koji bi ja savjetovao slušalce da uzmu je bi bio Genius. Znači to je taj neki najjeftiniji segment a ako želite malo više da uložite i da kupite nešto još kvalitetnije, onda nešto iz ili Logitech ili Cooler Master ili eventualno Razer. Dušan, da li se slažeš? Da, da. U redu, mislim da smo pokrili sve najbitnije informacije vezano za mehaničke tastature. Dragi slušalci, naravno vama hvala i ovaj put što ste bili uz našu emisiju i naravno hvala Dušanu što je podelio svoje mišljenje sa nama kao i svaki put. Dušane, hvala. hvala. A, do neke sledeće emisije ste, vi naravno ostanite uz Tech Up i NXS Web Radio podcast. Prijatno i doviđenja. Tech Up podcast. NXS podcast.